Zelvistan diyari edin asli Türkistan Şir yürekler makani bağu bostan gülistan Kafirlarning zulmida bo'lib qolding zimiston Zulluqdan va intizar zulmat bosgan Turkiston bu diyarga kafirler çangallar saldı Rabbim degen erkekni qamakka aldı Mazlumeler dua qıp asmanga qarab Közdən aqqan qan yaşlar yürekdə qaldı Oyğan Türkistan bolmağın zimistan Evin İslam diyarı bağı baştan Gülistan Alğın Qur'anı qanun qılğın Qur'anı Eylip ümmət yok, yoqatın sen kafirni Ойған Türkistan bolmadı Zümistan Eben İslam diyar eba o bastan gülistan Alkın Koran ne Мүслимәләр sen тидап ne Müslimeler ızzet edip sende boldi Kafirlarının kolleri kanlarga doldi Hakkın yeter ey ümmet besemde buldu Müslümanlar izzet болды Ойған Түркістан болмаған зімістан Elib bilmək qisası yoxatqın sən kafirni Qoyğan Türkistan bulmur özümüstan Evim İslam diyari bağu başdan Gülistan Alğın Qur'anı qanun qılğın Qur'anı Elib bilmək qisası yoxatqın sən kafirni Akyo'lishtin besilgan sabit qadamlar iz qoldirib cho'llarda g'erib bo'lib qoldi begunohning jonlari o'yinchoq bo'lib Yetim ümmet nalisi cevapsız kaldı. Hak yol için bizi urgan sabit kademler. İz kaldırıp çöllerde girip kop kaldı. Bir günahının canları oyuncuk bulup. Yetim ümmet nalisi cevapsız kaldı. Uygan Türkistan bo'lma G'azimiston, İslam islom diyori, bag'u bostan Guliston, olgan Qur'onni topin izzat hurmatni fido qilib joningni ko'rsatgin himmatni qo'ygan turkiston bo'lmag'an zimiston eding islom diyori bag'u bo'ston guliston olg'in qurolni topgin izzat hurmatni fido qilib joningni ko'rsatgin himmatni qo'ygan turkiston bo'lmag'an zimiston eding islom diyori bag'u bo'ston guliston olg'in qurol gelip dönme Sana seni kapattım sen Türkistan bu mu Kızılistan? Evim İslam diyarı bak bastan Gülistan